yoshi ulug'larni qadrlash sharq xususan o'zbek xalqining qon qoniga singib ketgan qadriyat shu bois qadim qadimdan sharqdagi qabila va urug'larda qishloq va shaharlarda jamiyatni qariyalar boshqarishgan ya'ni huquqiy me'yorlarni kuch emas hayot tajribalari bilan yo'g'rilgan keksalarning barqaror aqllari belgilagan bunday boshqaruv tizimi hech qachon pand bermagan boshqalarning manfaatlariga zid kelmagan chunki qariyalarda yoshlarga nisbatan dunyo matohiga muhabbat kuchsizroq bo'ladi ayni ular jamiyat manfaatlarini o'z manfaatlaridan ustun qo'ya oladilar binobarin qariyalar izmida bo'lgan jamiyat yoki oila kamolatga musharraf bo'ladi iymoni komil bilan keksalik yoshiga yetgan qariyalarning duolari sharofati bilan oilaga hamda jamiyatga put baraka kiradi keksalarning duolari albatta ular keksalik yoshiga iymon bilan yetgan bo'lsalar alloh nazarida ijobatroqdir hazrati yaqub sallallohu alayhi vasallamning o'g'illari otalariga yusuf alayhissalomdan xushxabar olib kelishganida allohning fazl marhamati bilan u kishining so'qir bo'lib qolgan ko'zlari ochildi shayton vasvasasiga uchib ukalari yusuf alayhissalomga zulm o'tkazgan akalari o'zlarining zalolatda ekanliklarini angladilar shunda ular keksa otalari yaqub alayhissalomga aytgan birinchi so'zlarini xoliqul alim bizlarga bir eslatma ibrat sifatida keltiradi ular dedilar ey ota allohdan bizlarning gunohlarimizni mag'firat qilishini so'ragin albatta bizlar xato qilguvchilardan bo'ldik holbuki ular o'z tillari bilan istig'for aytishlari mumkin edi lekin keksa otalarining komil iymoni bu o'rinda qo'l kelishini anglab hatto istig'for aytishga ham tillari bormadi abu dovud va imom at-termiziy rahmatullohi alayhlardan rivoyat qilingan hadisi sharifda keltirilishicha bir keksa kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga keldi u yerda o'tirgan sahobalar u kishiga ehtirom ko'rsatishda bir oz sustlik qilishdi bunday holni ko'rgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimki kichiklarga rahm qilmasa va viqor qilib kattalarni qadrlamasa bizdan emasdir dedilar imom at termiziy roziyallohu anhu anas ibn molik roziyallohu anhudan rivoyat qilgan yana bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaysi bir yosh kishi yoshi ulug'larga hurmat ko'rsatmasa u ham ulug' yoshga yetganida alloh taolo uni ham hurmat qilmaydigan yoshlarni tayyorlab qo'yadi degan ekanlar keksalarni hurmatlash ularning o'git va nasihatlariga amal qilish faqat keksalar uchun emas yoshlarning o'zlari uchun ham muhimdir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan yuqoridagi hadislarda olam olam ma'no bor keksalarni hurmatlamagan ulardan ibrat olmagan kishi avvalo o'z farzandini tarbiyalashda xatolikka yo'l qo'yishi mumkin tarbiyasiz farzanddan keladigan kulfatlar haqida oldingi saboqlarimizda batafsil to'xtalib o'tdik alal xusus buning oqibatida jamiyat viqorli kibrli yoshlar bilan to'ladi bundan esa muborak yoshli keksalar azor chekadilar jamiyatdagi odob va axloq qoidalari ezgulik muvozanati buziladi mehr muhabbat hurmat va ehtirom deb atalmish qadriyatlarga putur yetadi thank you rivoyat qilishlaricha bir kuni hazrati ali roziyallohu anhu masjidga ketayotib o'zlaridan sal oldinroqda munkillab zo'rg'a qadam tashlayotgan cholga yo'liqibdilar cholning hurmati uchun u kishi ham qadamlarini sekinlatibdilar asr namozining vaqti yaqinlashib qolgan masjidgacha esa hali ancha yo'l ekan shunga qaramasdan hazrati ali roziyallohu anhu choldan o'zib ketishdan hayo qilibdilar faqat asr namozining vaqti o'tib bo'lganidan keyingina ular masjid ro'parasiga yetib kelishibdi chol benamoz ekan shu bois masjiddan o'tib o'z yo'lida davom etdi hazrati ali roziyallohu anhu esa masjidga kiribdilar va ko'ribdilarki barcha jamoat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam imomatlarida ruku holatida hazrati ali roziyallohu anhuni kutib turishgan ekan hazrati ali roziyallohu anhu darhol jamoatga qo'shilib namozi asrni ado etibdilar namozdan so'ng ushbu holat sharhini rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rabdilar payg'ambarimiz aytibdilarki ey ali alloh taolo sen duch kelgan vaziyatni menga bildirdi sening yoshi ulug' kishi oldidagi hayo va hurmating bois namozning ruku holatida seni kutib turishimni aytdi bu senga benamoz bo'lishiga qaramasdan keksa odamga ko'rsatgan hurmating uchun allohning ko'rsatgan marhamatidir al qissa xalqimiz tomonidan keksalarga ko'rsatiladigan hurmat izzat asosida eng avvalo islomiy ma'rifat turadi keksang bor barakang bor qari bilganni pari bilmas deyilmish xalq maqollarida ezgulik va teran ma'no o'z aksini topgan